أناجي الحق في ليل ليم أصدق النجوى وأدعو الله من قلب سليم يطلب التقوى أناجي الحق في ليل ليم أصدق النجوى وأدعو الله من قلب سليم في فضل الله جل شانه smo salavat salam na posljednjeg Allahu poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Nismo imali priliku do večeras da se družimo ovdje s našim bratom Elvedinom, koliko, koliko znamo tako, nisam se izdolazio. Pa tako nadam se ovaj, da će ovo večeras biti e, prvi put i da ćemo ako bude imati priliku da se redovnije družimo s našim bratom Elvedinom Pjesićem koje ste sigurno upoznali preko njegovih predavanja, preko odgovora na pitanje, preko stranice Mimber, preko stranice Fetve. E, I, znači, kao što sam rekao, nadam se, a usput bi iskoristio priliku, znači, da ga, onaj, zamolimo, znači, da nam bude čeći gost ovaj, koji će se sa nama družiti. E, možda i sami znate, čeras tema ovako da je malo, onaj, e, da je tema slatka, onda tako uživajte. <laughs> Nemoj da vam onaj, nemoj da vam tu slast, onaj, opasni rad. da ha? إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يهده فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Što se tiče ove uvodne riječi šeha Đeva, onaj, eto iz ti neki onaj nadamo se opravdanih razloga, ja nisam dolazio do sada u Mostar, ali ako već nekoga interesuje, znači ja već možda 3-4 mjeseca živim u Sarajevu sad i tako da sam bliže geografski ovdje vama i volio bi, zaista onaj, ova mi atmosfera baš djeluje nekako vesela, pitoma, volio bi onaj, da imam priliku da dođem ovdje, ovdje kod vas, tako da ako Bog da, ako ja budem ispunjavao neke vaše uvjete, znači ja sam raspoložen da dođem onaj počesto, jer sad onaj, vidjet ćemo koliko ću ja uspjeti onaj, što bih rekao, pošti sve vaše neke uvjete. U svakom slučaju, kao što ste čuli i vjerovatno saznali prije, večeras govorimo na temu Islamom do sreći. Ja volio... Hvala što prekidam, možete samo predstaviti malo onaj gdje ste završio vi? Pa nemam šta ja kazat, onaj, kratko, jasno, u mom životu jedino dvije stvari zaslužuju da se spomenu iz biografije. 77. godište, kada je nastupio rat, znači sa 16 godina sam bio pripadnik armije BiH sve do kraja rata. I još jedna stvar koja zaslužuje možda da se spomeni u mojoj biografiji jeste onaj da sam 2005. diplomirao na Islamskom univerzitetu u Medini smir, fik. To je nešto što zavrijeđuje pažnju. Četiri godine nakon toga, nakon povratka iz Medini, sam živio u Sanskom mostu, Djelovo gore kao neki lokalni daja. Prije nekoliko mjeseci sam došao živim u Sarajevu. Vraću, moja draga, volio sam da su tu onaj kada se ova tematika obrađuje, volio sam da postoji mogućnost da i žene slušaju ovu temu, ali eto, kao što je ovdje kod vas običaj da muškarci samo pristuju ovakvim druženjima, mi ćemo to nekako pokušati prilagoditi samo za mušku populaciju, iako je veoma bitno da ove stvari slušaju i naše majke, naše sestre. Ja bi prije nego što počnem govoriti o ovoj tematici, a ona će biti izlagana na način da ćemo ako Bog da govoriti neke savjete kako čovjek da kroz svoj bračni život, jer brak je nešto što, što bi rekao što je neminovno svakog od nas. Ja vidim nako po licima velikog broja vas da su to već ljudi po čehri oženjeni i znači gotovo i sad treba već tražiti tu sreću, a oni koji nisu oženjeni opet i njima je to neminovnost da se ako Bog da ženi i onaj da opet tragaju za srećom, jer malo je onih koji će reći mi se nećemo ženiti, nećemo tražiti znanje, onaj čitav život. Tako da, mislim da je ova tematika potrebna svakom od nas, zato, prije nego počnemo konkretno govoriti o našima kako čovjek da postigne tu bračnu sreću, jer da spominjem nekoliko onaj napomina koji su nam veoma bitne da bi što potpunije shvatili ovo predavanje. Prva stvar, kao bitnost ove tematike, i mnogo je faktora koji kazuju na bitnost tematike, evo ja ću spomenuti samo nekoliko. Dosta puta, broću moja draga, mi daje, eto, Allah nas iskušao time da imamo kontakt s ljudima na razno razne načine. Nekada s ljudima kontaktiramo putem telefona, čovjek ne znaš, ali te čovjek nazove, pita, problemi, brak, žena ne sluša, ja ne slušam gore, dole. Putem interneta, putem onaj kontakta uživo, putem onaj hanuma dolazi razno razne informacije, tako da jednostavno u kontaktu s ljudima vidimo da ljudi u braku imaju mnogo problema bez obzira kojoj populaciji ljudi pripadali, da li to bili praktičari vjeri, da li to ne bili praktičari vjeri, ali velik broj ljudi ima probleme u braku. I zato je veoma potrebno govoriti o ovoj tematici, kako čovjek kroz brak da postigne sreću i da eliminiše velik broj grijeha. Druga stvar također, Braću moja draga, o ispravnom funkcionisanju porodice ovisi na dolazeće generacije. I kada ne bi bilo drugog faktora da se govori o ovoj tematici, osim ovaj faktor, to bi bilo dovoljno. Jer vi znate, možda imate priliku i sjećate se možda situacija kada smo bili nekada u školi, osnovnoj, srednjoj, uvijek je tu bio neki učenik koji je bio prepoznatljiv da u njegovoj poroci roditelji imaju problema i svi su ga znali kao takvog. I teško je očekivati od takvog insana, te se malo braću pokušajte još malo pomjetne neka ova braća pa nam još dolazi onaj nek mogu i oni nekako sjesti. Gledat ću ja da odužim što više da vas zaboli noge sjedeći, slobodno vi onaj se pomaknite. Nema veze, sjedite mi ovdje. Bože moj, što će neko uletiti u kadar, nema veze, sjedi neko ovdje. Znači, veoma e, bitna stvar, faktor koji nam ukazuje na te tematike jeste da nadolazeće generacije na sebi osjeti sigurno i ve, ovaj, u društvu se primijeti trag porodici na djeci. Tako djeca koja odrastaju u, u poroci u kojoj ima ambijent lijep, sreća, bračna harmonija, ta djeca su već spremna ako Bog da, da napreduju, da idu na fakultet, da se školuju, da budu ako Bog da korisni članovi društva. Dok dijete koje odrasta u poroci koji ima probleme, to su traume, to su problemi, to je prozivanje u školi, na času, cijelo vrijeme čovjek jednostavno ima problem od društva. Sutra kada ti postaniš i možda neki daja misionar, a ti, tvoj babo je takav bio, tvoja mama ovakva problem. Jednostavno tu na kraj krajeva i umanjiva umanjuje rating, rating čovjeka u jednom društvu. Tako da je tu jedan također veoma bitan faktor zbog čega govoriti o bračnoj sreći. Kako bi se, ako se postigne bračna sreća, omogućilo dobro i plodno tlo za buduće generacije. I treća stvar, Braću moja draga, čovjekovo psihičko stanje se dosta vezuje za brak i bračnu sreću. Vi svi znate, oni koji su oženjeni, kako čovjek ako ima problema kod kuće. Ti si negdje u čaši, ali gledaš, dođeš na predavanje, a nekada vidim ljudi, on dobro namjerno došao na predavanje, ali on gleda u mene samo onako, ali vidim ja da on vidi kroz prozor, kroz mene. On vidi, on gleda negdje tamo u daljinu, on nije ni za šta. Problemi, to je njegovo psihičko stanje, jednostavno čovjek se ne može rasteretiti problemi kod kuće. Jer kuća je tvoja oaza imana, naročito danas. Danas odeš na ulicu, odeš na pijac, odeš ovdje, odeš na posao, odeš neku papirologiju, sređivaš, uvijek provokacije, ovo, ono, problemi. I ti jedino gdje se možeš opustiti jeste tvoja kuća. I ako nemaš tu mogućnost da se opustiš u svoje kuće, onda je tu psihički čovjek rastrešen. Imaš problema na ulici, vratiš se kući gdje bi trebao malo svoju bateriju mana da napuniš, da se malo opustiš u porodičnoj atmosferi, ti to ne možeš postići. I zato kažemo, veoma je bitno da se govori i o ovoj tematici. Također, od tih napomena jeste, braću moja draga, manje više ljudi, bez obzira kojim sloju staležu, pripadali, taži sreću. Čovjek vjernik traži sreću, musliman traži sreću, nemusliman traži sreću, bogat i on traži sreću, i siromašan traži sreću, i lijep traži sreću, i nelijep traži sreću. Svi ljudi traži sreću. Zato treba govoriti jer ljudi nisu svjesni. Ljudi nisu svjesni, kao što oni nevjernici, imamo sad dosta puta često slučajeve da čovjek iz Srbije ili Hrvatske kada prihvati islam konvertira, kada ga pitate, kaže, nisam bio svjestan kako je sreća Islama i muslimana tako blizu. Ja sam imao komšiju muslimana, nikada nisam bio svjestan da je ta sreća tako blizu. E tako i brak. Brak i sreća brašna je nešto što je blizu. Može se Allah mi lako postići. Ali treba krenuti pravim putem. Zato ja dosta puta ovaj, spominjem da velik broj ljudi odabire pogrešan put. I onda imate ljudi, kažu u startu, tražim sreću. I kako ću je tražim je kroz brak. Ali se ljudi razočaraju u bračnog druga do te mjeri. Ja znam sada slučajeva koliko hoćete. I čovjek kaže ja više za mene brak ne postoji. Žena nazove i kaže za mene muškarac više ne postoji. Živjela sam sa njim samo šest mjeseci. Ja više ne želim da vidim muškarca u svome životu. Ili muškarac ima problema sa ženom, možda ga varala ili ovo ili ono. Za mene kaže više žena ne postoji. A siroma krenuju u te vračne vode da postane sretan, pa je postao nesretan. Također, treba napomenuti, braću moja draga, da čovjek ako želi sreću, mora da bude u startu spreman, da, da bude svjestan jedne činjenice. I ovo, ako ništa večeras ne zapamtite, ovo zapamtite. Sreća je stvar koja iziskuje dvije osobe. Muža i suprugu. Nemoguće je postići sreću jednostrano. Zapamtite ovo što sam vam kazao. Sreća se može postići samo obostrano. Pazite, čovjek se rodio u Mostaru, sestra se rodila u Sarajevu. On živi u porodici takvoj, ona živjela u takvoj. I sada i ti spojiš u jednu kuću. On ima svoje navike, ona ima svoje navike. Ona ima svoju prošlost, on ima svoju prošlost. I oni hoće da budu sretni. Nemoguće je da postanu sretni osim da oboje budu spremni na kompromis. Zapamtite ovo što, ovo vjerujte da je veoma bitno pravilo u životu. Nema sreće bez kompromisa. Ne mislim na kompromis u vjerskim stvarima. Kompromis u vjerskim stvarima ne postoji. Nima žena kaže, ja se da te budala ako nećeš klanjati. Rahmet ti, dedi i živla ti, koliko Allah ti odredi, ali ja s tobom nemam šta kompromis. Ali kompromis, da žena kaže, ja više volim a ne nosiš crnu majicu, da možeš nositi plavu. Može. Da kaže čovjek ženi, ja volim kada dođem, da mi je sve popeglano, da je uredno, da je spremna hrana. U tim stvarima moramo biti spremni na kompromis. Odustati od svojih nekih čefova. <clears throat> Zbog veće stvari, zbog sreće. Ali sreća, ženo, hajmo biti sretni. Ali sve što ja kažem, bit će tako. Bićeš možda ti sretan, ali ona neće biti sretna. Zato što je to sve po tvom čefu. Ako hoćeš sreću istinsku, bračnu, moraš i ti odustati od nekih principa i žena od nekih principa. I to je jedini mogući način da bračna lađa plovi. To je isto krilo i ptica. Muž, žena. Ako se jedno krilo slomi, ptica samo leti u krug i pada. Znači mora, braću, ovo morate zapamtiti. Moraš biti, ma to musliman, nemusliman, muško, razbijač, bokser, šta god da si ti, ti u kući si ravnopravan sa ženom. U smislu ravnopravan da moraš iti od nekih svojih odusta čefova. Žena dođe i kaže, eto, ti kažeš meni ovu čif on kaže, ona meni tu niče, ja tu prezirim. Tu je gotovo, već je konflikt. Ili će ona početi voljeti ono što ti voliš, ili ćeš ti to svoje ostaviti, ali ako ne nađete kompromis, puca. I pogledajte, u velikom broju slučaja, u velikom, nije uvijek, problemi koji su na, u braku, to su bezvezne stvari. Ali šetan toliko napuši da pucaju tika kalam dođe čovjeka, hajde daj da se konsultujem s tobom, imam problema u braku. Da ispriču, ne pa dobro, sve čekaš kad će početi onaj glavni problem, to je to, to, to. Pa to je ništa, pa to je smiješno kad se gleda razumnim očima i razumom. Ali to je vama toliko šeta na puho, to smiješne stvari, banalne stvari nisi kupio crveno, kupio si plavo, što si ovoliko, što nisi ovoliko, što nisi ovako, što si onako, Smišne, banalne stvari, ali toliko i šetan uveliča. Zato kažem, od malih stvari počinju problemi. I zadnja, ako ne prezadnja stvar, već moja draga, Islam kao univerzalna vjera, savršena vjera, koja nije ostavila ni jednu stvar u, u životu a da je nije definisala, pravu supružnika daje mnogo onaj pažnji, Pogledajte kako se Allah poslanik obraća muškarcima. Hajrukum, hajrukum lehlikum. Najbolji među vama su najbolji među ženama. To kad ti dođe komšija i kaže ti si papučar zato što vodiš svoju ženu malu šetnju, što je odvedeš na igman, na izlet, što kupiš djec. Papučar, jesam papučar. Meni je drago da budem papučar u hadisu Božijeg poslanika, da ja praktikujem hadis. Hoćeš da se izvagaš koliko dobar muslima ne ti vaga. Poslani kaže, hajrukum, hajrukum, lehlikum, najbolji, među vama su najbolji prema ženama. Kako si prema ženama? to je tvoj islam. Nemoj, braću moja draga, da, da se lupamo prsa Ja sam ortodoksni zagovarač nekih ideja. Znači, ja imam bradu, ja ovo, ja ono, ali ja sam hiljadu puta rekao i mnogi se na mene ljute. Nije islam brada, nije islam nogavice, nije islam nikav samo, nije zavrtanje nogavica. Islam je mnogo širi. Islam je mnogo širi. Islam je ovu, Islam je pitajte naše žene kakvi smo mi muslimani. One treba da svjedoče ko smo mi. Ja ću vama sad ovdje ću ja vas nasmija deset puta, vi ćete se fatat za stomak i svi ćete vidjeti često onaj dobar i fin musliman, sve mogu ja vama glumi sat vremena. Ali hajde ti glumi ženi 16 godina. Ona tebe, a bibi rengen ti dadne, ona će ti napisati dijagnozu, gdje si šupalj, koliko ti fali, i koliko ne fali. <laughs> Ona zna kakav si ti mujki. Ona zna klanjaš li ti, ona zna jesi li ljut, ona zna postiš li ti, ona zna kakav si prema djeci, ona zna kakav si prema babi, ona zna ono u granicama ljudskim šta je u tvojim prsima. Zato hajrukum, hajrukum, lehlikum, najbolji među vama su najbolji prema ženama. To ti je vaga, Habibi. Hoćeš da se izvagaš svoj iman, svoj islam, <clears throat> kakav si prema ženi. U nas, u mnogim situacijama, kažem, ne uvijek obrnuto. Vidiš ahija, vidiš brata, uvrijedio te, napraviti nekim halali, halalo sum, kabulo sum, gore, dole. Šta je taj brat? Ko je on? U osnovi ko je? Fino, brat musliman. Žena ti napravi e, e neki belaj, halališ li tako lako ženi? Činiš li ženi dobročinstvo kao što činiš, činiš braći muslimanima ostalim? Je to taj brat s ulice je prioritetniji od ženi? Nije, ja ti kažem nije. Kogod ti rekne da ti je brat prioritetniji od ženi, ja sam rekao nije. Taj igrač možda ćeš ga jednom u životu vidjeti, možda ti puko čovjek ti mu halališ i završena stvar. Žena je ta koja ti dan tri puta pravi jest, dva puta pereveš, cijeli dan čuva djecu, peglati, čistiti, čuvati od harama, ovo, ono, ovo, ono, moraš nabrajati koliko hoćeš njeznih dobrih osobina. Ona je prioritetnija da njoj činiš dobročinstvo i da njoj halališ ako pogreši. I zato kažemo, pravo supružnika je veliko islamu. Muškarcima se odnosi hadis najbolji među vama su najbolji među ženama. A ženama isto tako, kaže Allah poslanik žena koja ima četiri svojstva. Bude klanjala, propisane vakte, postila mjesec Ramazan, čuvala svoju čednost i pokorna mužu. Četiri samo. Biće joj kazano na sudnjem danu uđi u džennet na koja hoćeš vrata. Allahu ekber. Samo četiri svojstva. Pogledajte, a jedno od ta četiri svojstva je pokorna mužu. Znači, pokornost mužu je svetost, nešto veliko to kažem, volim kada ovakva sjela slušaju i žene. Jer ne treba samo trljati uši muškarcima, pa treba im trljati uši, ali ne treba samo njima, jer ima i druga strana koju treba kazati mnoge stvari. I zadnja napomena prije konkretnih savjeta, vraću moja draga ovo večera što ćemo čuti. Ovo su šta? Papiri. I slova na papirima. Ništa nema od toga ako to mi ne budemo prakticirali. Ako budemo prakticirali, nadat se da postignemo nešto. vam je primjer, čovjek odi doktoru, kaže bolestan. Doktor mu propiše lijekove i on kući lijekove ostavi na kredenac i dalje boli stomak. Jesi popio lijekove? Kaže nisam. Pa šta hoćeš? Ne možeš se ozdraviti. Popi lijekove, reci oslanjam se na Allah, popi lijekove i onda čeka ozdravljenje. To predavanje, ako će ono samo biti ovako snimljeno, zabilježeno na papiru, nećemo ga sprovesti. U nas je problem što čovjek živi 13 godina sa ženom i sad čuo je možda noćas na predavanju da ženu treba milkit, da je treba fino zvat mehko, blago, finim imenima, Sad njoj, joj, kako ća 13 godina, nikad nisam rekao macane, sad valja noća, doći ću i macane. E, ako nisi spreman za sreću, stavi svoj nef spodnog, pa i nakon 13 godina macane, ako nisi spreman, budi čitav život mačor onaj veliki koji nikad neće biti sretan i završena stvar. U nas je to problem. Ako 13 godina živio nesretno, moram nastaviti kraj života. Ne moraš, ali je pitanje tebe i tvoga nefsa, hoćeš ti to početi prakticirati. Pitanje sam sebi, hoćeš li? Nećeš li, ne moraš. Vidjet ćete ovo što ćemo večeras spomenuti. Allah mi, nikakva filozofija. Nema ni jedan savjet večeras koji će vam spomenuti da ga svi ne možete prakticirati. Samo kad dođe jedan, da ga imate neki jedan, odmah dignite ruci reci, ovo si nam pretjerao, to ne može. Samo jedan. Sve što spomenuto je tako lako prakticirati. Zato sam rekao put kad sreće je lahak, samo koga hoće. Nećeš, šta ćemo ti mi? Evo, Prva stvar, braću moja draga, <coughs> bi supružnici postigli brašnu sreću, treba da jedni drugima voli ono što voli sebi. Je to teško? Je to filozofija? Nije Allah nikakva filozofija. Ali to ti je logika, to je razum. Ako hoćeš nekim da živiš sretno, volim ono što voliš sebi. Šta to znači? Mrzim ono što mrziš da tebi drugi čini. Hoćeš da ti, tvoja supruga sluša mamu i babu, dovede ženu, kao... Rano, znaš šta je? Moj babo, moja mama. Pa dobro, gdje su moja mama i moj babo? Što su oni na smeću? Pa njihova krv mojim venama teče. Poštuj ti mog babu i moju mamu i ja ću poštovati tvog. Ženo, zakovat ću ti prozora i ne smiješ slučajno da bi povila tebi ko vidio kroz prozor. I tako se dešavalo da ljudi zakuju daskama prozore ženama. A on ovdje u prodavnicu, a, lale, mile, sjedi sa njom, priča, pa u kafanu, pa ovdje, pa ondje. Čekaj, kako su to pravila? Su to pravila. U mene u selu je pravilo ži... i danas po njemu se živi. Muškarac kad se kurva, to nije sramota. A on je muško, šta Žensko kad se kurva, to je najveća sramota. Jer šerijet napravio razliku u propisu između muška i ženska da se kurvaju? Nema. Oženjen, oženjen, neoženjen, oženjen. Nema tu muško-žensko. Tu se ne pravi razlika. I ovdje. Nema razlike ljudi. Hoćeš da, da žena bude dobra prema tebi, budi ti dobar prema nju. Ne voliš da žena na tebe galami, nemoj ni ti na nju galant. Voliš da tebe žena pazi, je, te zove lijepim imenom, zove ti nju lijepim imenom. Voliš da tebi žena donese poklon, donesi ti njoj poklon. Želiš da žena tvoja čuva tvoju čast. Da ne priča s drugim muškarcima, da te ne pronevjeri, da ovo, da ono. Čuvajte njenu čast. Jedan za jedan. Allah mi. Jel to teško? To je sreća. To je, to je put sreći. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li Neće od vas niko vjerovati dok ne bude volio muslimanu ono što voli sebi. Pazite, ako nam vjera naređuje da bratu muslimanu volimo ono što volimo sebi, pa ta tvoja žena ona je deset puta preća čovječe, nego neki tamo čovjek s ulici. Ja to kažem, jednostavno pravilo. Hoćeš sreću, ponašaj se, ponašaj se prema onoj svojoj supruzi kako bi ti volio da se ona prema te ponaša. Kratko, jasno. Nije, ima nikad, šta god hoćeš uraditi prema ženi. Postaje se pitanje, bi li ja to volio da ona meni uradi? Završena stvar. Allah mi. I u pozitivnom, negativnom smislu. Vidjet ćeš kako rijeka lijepo teče. Ali, ti bi uvijek svoja prava da budu u 100%, ženina prava nigdje. Nema bibi. Nema tu sreće, ti možda biti sretan. Ali pitanje će li tam iz biti zato um sretna. Mi govorimo o bračnoj sreći. O dva bračna supružnika koja su sretna. Također, druga stvar, braćo moja draga, međusobna zahvalnost. Nas Islam uči općenito, općenito, da budemo ljudima zahvalni. I tu možemo provjeriti svoj iman. Boži poslanik kaže, ko ne zahvaljuje ljudima, taj nije zahvalan Allah. Vidiš čovjeka, nezahvalan. Učini mu koliko hoćeš, uvijek ti nezahvalan, ali vamo se lupa uprsa, ja sam dobar, moj king. Selam aleikum, Imamo mi vagu. Nama poslanik kaže, ko nije zahvalan ljudima, nije zahvalan Allah. To ti je pravilo u islamu. To ljudima s ulici, Zamislite, braćo moje draga, moramo biti, ja sam rekao na svojim predavanjima, moramo biti objektivni, moramo istini pogledati u oči. Nema tu milkenja nikoga. Nama je cilj da zajedno ovako se okupimo u džennetu. I prijatelj ti je onaj koji ti natrlja uši tvojim negativnostima. Da ih popraviš. Onaj koji ti non stop viće, jesi dobar, e mašala ja muslimana, non stop na tebi vidi aferime, taj ti nije prijatelj. To je lažni prijatelj. Prijatelj ti je istinski onaj koji ti kaže ahi na lijep islamski način. Ahi, pri tebi to nije dobro. Pogledaj, sada sam ja ženi u Saraju čistio dimljak, ja se ovdje ispilio crnom. Ja dođem sad, svi vi u mene bulite, gledam šta je, svi gledaju u mene, ja ne vidim. O crno mi nešto čoveče. Kako ću ja to primijetiti? Pa na ogledalo. Moje ogledalo je mu'min. Boži poslanik kaže, mu'min je mu'minu ogledalo. Ja ne mogu primijeti svoj aferim, zato što ja mislim da sam savršen, koji svi mi, zato što smo mi potpuni, nema u nas nikakve manjkavosti. Mu'min je taj koji ti vidi tvoju manjkavost. Znate kad šaha igre kaže, onaj sa strane vidi više nego oni koji igraju. Tako i ti. Ti radiš nešto, ti misliš da je to fino, perfekt, ali dođe čovjek kaže, Boga mi u se ne znaš ponašati, nije dobro, prema djetu, prema ženi, ovako popravi, tamo, vamo. Znači, moramo biti spremni na kritiku. I ovdje, znači, opet sve to povezujemo, braću moja draga, sa dobročinstvom i zahvalnošću. Mi, zamislite, hajmo biti otvoreni. Da imate čovjeka i dođe mjesečno, dođe i kaže, evo ti sto maraka. Ništa, što je, ništa kada ti donio ime Allah. Ništa, moram li raditi, ma neko, inako. Da li bi bilo igdje sjela da ti ne bi povalio tog insana? Pa ljudi, taj čovjek svaki mjesec mi donese sto maraka. Ništa ne radim, sjedim, on mi donese. I treba ga pohvaliti, tako i treba. A zar ta naša supruga ne, ne, ne, nije zaslužila pohvalu? Zar ju ne treba zahvaliti? Pa sto maraka bi čovjeku zahvalio koji ti jednom mjesečno. Pogledaj, ono kad ti jednom žena rekne evo peri suđe, ti bi dao odmah 100 maraka sam da ga je, neko operi. Eto, ti odmah si izgubio 100 maraka, a ona ga operi danas pet puta. Znači ona je već zaradila 500 maraka. A svaki dan, dan ga peri. Znači ljudi moramo biti objektivni, moramo biti realni, mora i žena zahvaljivati svome mužu, svakako. Ali eto, rekao sam, večera se obraćamo ovoj populaciji muškoj. I zato kažem, dosta puta nam se dešava nepravda, da su ljudi nepravedni prema ženama. Ne vidi ono njihovo dobročinstvo koje čini. <laughs> Najbolje ćeš shvatiti ženo dobročinstvo prema tebi, samo jedan dan reci ženo lezi, a ja ću raditi sve kućanske poslove. Jedan dan pokušaj ti prat suđe, jedan dan ti pokušaj zrem tranu, jedan dan ti preslači djecu, jedan dan ti usisaj kuću i opet na kraju dana vićeš kako će ti kuća biti. Sve razbacano, sve neuredno, djeca plaću, slinava, vakva, nakva, a tebi do ovdje je došlo samo jedan dan. Poludio čovječe, ženo, ustaj, ti, dedi, neni, nema. Radi što god rekneš. Znači, to je realnost i ona radi. Ja želim samo da pobudim u nama razmišljanje da ta osoba zavrijeđuje to ne znači da je nepogrešiva, to ne znači da nema druga strana. Boži poslanik u ovom segmentu čak šta više Ženama je mnogo preporučio zahvalnost, znate na hadijsku kaže Boži poslanik, da je vidio džehennem, da je vidio najviše stanovnika džehennema, da su žene, pa ga su pitali zašto, kaže, zato što negiraju dobročinstvo. Pa kako negiraju, kaže, kada bi jednom od, njoj činio, od njih činio dobročinstvo čitav život i samo jednom ne uradiš, kaže, nisi nikad. Znači, nezahvalnost je pokuđena. Nezahvalnost je, braćo moja draga, pokuđena. S druge strane, <clears throat> čovjek muško, ja sam rekao, ti kao muškarac, ako tvoja žena vidi zahvalnost kod tebe, a ti si muško, ti si glava porodice i ti zahvalan, to njoj Allah mi daje morala da i ona te bude zahvalna. Kad on može, on je muško, on je glava porodici. On nabavlja egzistenciju, potrebe egzistenciji, on meni zahvaljuje, pa kako ja njemu da ne zahvaljujem? Kako će ona tebi zahvaliti? Zahvalit će ti tako što će ti biti supruga onako kako očekuješ. S druge strane, kad si i ti nezahvalan, ili ona tebi, to ruši temelje braka ljudi. Ne može ništa poljuljati odnose u braku ko, nezahvalnost. Ti letiš, lomiš po cijeli dan, nabacivaš na ili gore dol ti doješ kući, Ništa. Razbacano, djeca neuredna, nije gotova hrana, žena dole na kraj mahale ošla na kafu, džesi, šta si, ko da ja nisam ni došao kući. Znači nezavalnost. To ruši, trpiš dan, dva, tri, pet godinu i ako istrpiš čitav život, ali ti si živio nesretno. Ali zavalnost sigurno vodi ka, ako Bog da sreći. Također, jedna onako interesantna stvar. Jednostavna, mala, lagana, ne znam kako da je opišem. Allah mi tako ostavlja velikog traga. Podeći se riječima Božih poslanika tehada u tahabu. Udjeljujte poklon da biste se voljeli. Braću moja draga, mi dosta puta poklon doživljavamo onako kako ne treba. Nije cilj poklona, nije cilj poklona vrijednost. Cilj poklona je da pokažeš nekom pažnju. <clears throat> Ja sam nedavno bio na jednom mjestu držao sam predavanje, daleko je to Sarajevo, stotinja kilometara. Pa je došao na predavanje jedan čovjek koji je znao da ću ja doći, mi smo neki stari prijatelji, on je donio dva litra mlijeka meni. Nije dva litra mlijeka su dvije marke, jel tako? Nije to ništa skupo. Ali ja sam vidio da taj čovjek je, nije na mene zaboravio, ja sutra kad budem prolazio kroz taj grad, nemoguće da ja prođem, ja moram njemu svrati čovjek, Čovjek me kupio sa dvije marke. Tako i ti ženi čovječ u mjesec dana kupio čokoladicu od pola marke I donesi i kaže, evo je. Sa pola marke čovječe si napravit ćeš posao u kući. Njomu stidi, pogledaj, on bio na bauštel cijeli dan, ali kad je krenuo kući nije zaboravio na mene. Donio mi čokoladicu. S pola marke čovječe. Još ako kupiš onu samo ti, <laughs> ha, a u sebi rekliš, samo ti i još tri. E, zato kad mi, ali je to teško? Ali Allah tako se ljudska srca kupuju. Ne u smislu da je neko plaćeni. To nije Allah mi Boži poslanik je davo hedije, je hedije, volio hedije. Tako je ljudsko srce. Ljudsko srce je takvo stvoreno da voli onoga komu čini dobročinstvo. Onoga ko te nije zaboravio. Znam se dođe čovjek sad sađa i kaže, evo vidiš ovaj misvak. Možeš ti njega kupiti u u džami gore i u Mostaru. Marka ti. Kaže, ovo sam tebi kupio. Kad sam bio u Meki, nisam te zaboravio. Allah, nisi me zaboravio i meni si kup. Misvak, Marka. A to kod tebe dunjalu čitam, nisi me zaboravio. Pojenta poklona je briga, nije cijena. Jezda da mi volimo velike poklone, to definitivno. Ali pojenta poklona je, braćo moja draga, da nekom mi pokažiš da on ima mjesto kod tebe. I pokušajte, pokušajte heptično, u dana kad ideš i namaza, svoju ženu doneš čokoladu od Marki. Prvi put će reći šta je to, ono će izgubiti, što, nisi pogriješio, trebam dati neći komšinicu u curci. Nije ženo na tebi donio. Poslije, razumiješ, vidjet ćeš, a Donović, ti kažeš, donesi ženu ovu. pa ona može rekli, ne, ali donio mi jutro čokoladu čoveče, ode donić, lomi noge čoveče, nemoj toliko žur, ćeš nogu. ali žuri da, da i ona tebi ispuni nešto. Či jednostavno, kratko, a slatko. Također, jedna interesantna stvar i moram priznati da smo i tu potanki, jeste, braćo moja draga, na putu bračne sreći, malo smo se prije dotakli jedne tematike, a to je čovjek ne smije biti nepravedan. Uzvišeni Allah, pazite, vjera Islam se gleda kroz, kroz dokaze Kur'ana i sunneta. To što neko manifestuje islam na pogrešan način, to je druga stvar. Ti dođe sad neko, kaže, sad u današnjem vremenu se smije od nekog ukrast, od nekog ne smije, to su šuplje, to ko vreća od paprika, ba nema od toga ništa, bola. Allah te barak ve ta'ala u suri Al-Maide kaže, وَلَا يَجْرِ مَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُ إِيدِلُ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَ Nemoj to što nekoga mrzite, da učini da budete nepravedni prema njemu. Nevjernik, ne smiješ mu biti nepravedan čovječe. Nema nepravde. Kako onda nanijeti nepravdu ženi svojoj? Nevjernik svaki dan širk čini, ne smiješ mu biti nepravedan. Meni jedan brat u Sanskom mostu pričao, sad neki se smijali, neki znaju, neki ne znaju. Kaže čovjek, ja ušao u neku tamo, kaže, prostoriju, državnu instituciju, kad neka žena kad ide stara, vidim ja ponošnika i nije muslimanka. Kaj stopa dukat. Mm, mm. Kaže ona meni, veli, dže, taj, taj neki matičar, tu vrata kaj sljedeća. Kaže ima njuzi, gore treći, isprati dol na kraj hodnika. Jadna ona kad ode gore po lošu, šta će valja na spratu, tri sprata pa dole otiš. Kaj ja re... i on sad meni se faliti, pa rekao što to uradi? Ma joj, kaže, ja njih mrzim, ja ovako, onako. Pa rekao, ti si pogrije čoveče, nije u redu bolan. To što ona nije muslima, nije to, do... prvo si slago, drugo nepravdu si učinio čoveče. Pa neki je 189 godina opet ima nadi da primi islam čoveč. Tako, ne neće, ona će otići, saznaće da si ti njoj slagu. Gotovo čoveče. Nema nepravde ljudi. Kaže smije ukrast od ne sviša muslimana. Kakva je to? Gdje je ta filozofija? Kakvi su to dokazi? E, ovu povezujemo sa pravdom prema ženi. I prema našim ponašanjem kada pogriješimo. Kakav je u nas sistem, ono, otvoreno pričamo. Ženo, ti si uvijek kriva. Nema šta. Ti razbiješ ženo, ti si kriva. Razbila se čaša, bi ispala, ženo, ti si kriva. Prijadno se ništa. Kako kriva? Ti si kriva što si živa. Završena stvar. Jasno. I znači, nema toga, braćo moja draga. Čovjek kad napravi grešku, jest to teško, ali tri stvari se za grešku vezuju. Moraš istini pogledati u oči. Pod jedan. Po dva, priznat svoju grešku. I po tri, ne ponavljati grešku. Bilo koja od ovih tri stvari ako se ne desi, je Ako ne pogledaš istini u oči, nemoj očekivati danas kad si ti napravio aferim da ti sutra žena kad ona napravi aferim, da rekne ja sam pogriješila. Druga stvar, pogledati istini u oči, priznat grešku i treća stvar ne ponavljati. Napravim grešku danas, he halali bogati u redu. Sutra opet, halali bogati, preko opet, to daj pusti nemoj zafrkavati, de, kad ćemo se početi popravljati. Znači čovjek kad napravi grešku mora se trudit da te se greške više ne ponavljaju. Također, čovjek musliman mora da bude spreman, <clears throat> otvorite i mora da bude spreman na putu bračne sreći, normalno, čovjek živi sa ženom dugi niz godina. I kroz taj, hajde reknemo, bračni život žena, sazna o njemu negativnost i ono ženi. Ne možemo, braćo moja draga, zbog negativnosti jedni, dvi, tri ili četiri ili deset, nekoga iksirati i marginirati ili eventualno znači odavljati iz naših društva. Tu je kod nas problem i kod naših sestara. Mene zove jedne prilike, kontaktiram uživo s jednom sestrom, tu njezin muž, eto imaju problem bračni, gore, dole, šta je problem? Eto, kaže šeh, meni je problem kad ja čitam knjige, kaže o tabinima, o sahabima, kad ja ovog svog bošnju počnem komparaciju, svom knjigu njega, kaže niđe nema to. Pa rekao, sestro, je to knjiga o jednom sahabu ili od 20-50 sahabama, koje je puno? A ti mi rekao sada taj tvoj muki bude bolji od svih asaba, čovječe. Jer ta knjiga napisan jedan primjer o Omeru, jedan u Ebu Bekru, jedan o Ali, jedan o Osmanu. Ti bi sada tvoj bude bolji od svih njih. Jer to nije knjiga samo o Omeru čovječe, to su probrane stvari. Pogrešno čitaš knjige. Ne možemo znači, braću moja draga, tražiti savršenstvo. Zato kaže, moraš biti spreman da prihvatiš nedostatak. Prvo, nedostatak treba pokušati liječiti, ali druga stvar, neki ostane nedostatak. Ali pokušaj biti realan pa vidiš tu svoju ženu ili žena muža. Pa napišeš dobre osobine, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 100 dobre osobine, negativni 1, 2, 3. I zbog te tri ovih 100 ćemo prikrižiti ženo, haj kući. E onda dovedeš drugu, ha, 100 dobri, 99 loši to pusti ono u prvu, jesam se zafrkao. A, sad gul, sad će se nema ženit, nema para, nema svadbi, nema, ne dati više niko čerku, sa ovom će šutit. Znači, braćo moja draga, moramo biti objektivni. Tražiš od ženi savršenstvo, ne smiješ imati nijednu negativnost. A ti? Šta si ti? Sani, ashab, melek, nepogrešiv. A šupli svi, imamo svi svoji aferima. Znači, ne možeš tražiti, ne možeš tražiti savršenstvo. I to je, vjerujte, put ka sreći. Budi zadovoljan, kao što kaže Boži poslanik, žena je stvorena od rebra, tako. Ja ne znam je li od vas ganju te šumarske smjerove, ja sam bio profesionalni kočijaš i motorista, ima nešto u što se zove capin. To je ovako jedan željez koji ovako malo poge, to je pal, pal, palija neka. I to je mala halatka, ali sa njom dižeš dva, tri kubika, pomalo, razumiješ, učumi ti je trupac, jedan pomjer cenat, nešto nekad veliko. E tako i žena, ona od heravog grebra stvorena. Kaže Boži poslanik, ovo moraš koristiti tako s heravim se. Ne možeš koristiti, ako ti niješ ispred, on se slomi i to je razlog braka. Tako se koristi sa ženom kakvi ima svoji neki aferima. Ako budeš tražio da se sve ona popredi, bude mija, bil mija, sto posto, ćeš je. To je put ka sreći. Moraš znati da je sreća da tako. Da malo zapinje negdje. Ako bude sve uklizano, vi ćeš, puno ćeš se zafurati, gruhneš glavom u zid i završen. Polako, znači nek malo zapinje po putu da ide sporije. Također, braću moja draga, od stvari koje vode i sreći jeste poštovanje rodbini supružnika. Mi konkretno noćas govorimo, pošto nemamo sestre tu, o ženama. Ako hoćeš da te tvoja žena voli, jedan od načina kako da njezinu ljubav pridobiješ ješće da paziš njenu rodbinu. Moraš shvatiti. Ne možeš ti očekivati preko noći se dobio insana iz drugog plemena, iz druge države i odjednom da ona tebe zavoli i sve tvoje. Ona se vezuje za te osobe. Njenim venama teče njihova krv. I ti sad doješ i svako jutro odmah na sabavom i sa mali i kosuješ u mamu i babu. Nema, stavit će ti i gotrova prvi put u kafu i odeš ti preko glavi. Nemoj, tako. Moraš, pazi, biti dobar, volt mamu, njeznu i babu, pa će voliti on tebe i voliti tvog mamu, tvoga babu i tvoju mamu. Znači, međusobna ljubav roditelja. Jer mora da znaš, to je, to je njen babo, to je njezna majka, ona njih najviše na svijetu voli čoveče. I ona voli one koji njih voli. Normal ti ne možeš nekoga voliti na silu, ali možeš ga poštovati. Možeš ga ne vrijeđati. <clears throat> ne možeš ti sad ja volim punca, ne moraš to, ali poštuj ga, otiđi, popi sa njim kavu, pričaj o normalnim nekim stvarima i završena stvar. Kod nas je problem što opet su to neka naša nepisana pravila koja su u koliziji sa vjerom, a tu je Muškarcu su najveći neprijatelji ko? Punac i punica. <laughs> Je tako? A ko je ženi najveći neprijatelj? Svekar i svekrva. Čovječ, to je nelogično, Alana, ljudi tako živi. Kako će ti punac i punca biti najveći neprijatelj, ti živiš s njom čirkom? Nemoguće. Neprijatelji su svoju čirci odmah. Ali nisi bio dobar, nisi u redu, pa ti onda kontaš da ste oni neprijatelji, razumiješ? I tako žena najveći, kako ću se ja udać, gdje će svekar, gdje će svekrvak, šta ću, glavna je to briga. Nije, vraću moja draga, ako se pokaži, ako se pokaži da ti paziš na tu njihovu čirku, Allah mi kad ona njima to dostavi tamo, pazi me, čuva me, njeguje me, mazi me, pazi me. Ti znači, kad god dođeš dobit koku pečenu. Ali ako ti ne budeš nju, kad god ona dođe, jednom na oko ne vidi, jednom na ovo oko ne vidi. Če te tamo kakva njezna rodbina kad ti spegla, pa ti neš vid na oba dva oko ne možete voliti. Kako ćete voliti? Kaj mama psuje mi svaki dan i mamu i babu i sve uzlazno i silazno. Svaki dan me tuha. Svaki dan vas vrijeđa. Kako ćete voliti? Pa ne, ne, pa ne, neću te niko voliti čovječe, nema teorije. To su naše, braćo moja draga, realnosti Allah. Ja da vam počnem pričati našim aferima, o našim izrazima, o našim ponašanju. Da se zgadiš. Allah mi. Čovjek ženu udara, tuče, žena ima šljivu. Pa nema to, znači sebi stavi bolan neka pravila islamska. Ženo, dok možemo živjeti, normalno živimo. Kad dođemo na nivo da smo životne, se moramo tuhat, haj ti sebi, ja sebi, završeno bolan. Nema tu, Živi sa mnom dok možemo fino živi. Ne možemo, Allah će te možda dati bolje godine sto puta, meni će dati bolje od tebe sto puta. Gdje si našu, gdje tu ima u sunnetu bolan? Lupamo se u muslimani, sunnet, mi se pridržajmo, ne veljaju ovi anefijski mezev, stari vidov, ne znaju ništa. Ženu kautiru izbio ju zub, poremetio je dioptriju. Sve su to normalne stvari kod nas. Slomio djetu ruku, slomio ženi ruku. Vi znate vi te slučajeve? znam da vas ja pošaljem na adrese, gdje to ima sve. Znači, ja to ništa ne, da smijem slagat čoveče. Normalne stvari kod nas. Nema toga u islamu ljudi. Nema tu va to je azab na dunjaluku. Allah to je azab na dunjaluku. Prije ahireta. Azab. Ži, taj čovjek živi u azabu. Također, <clears throat> kultura u međusobnom komuniciranju. Vi svi znate, braćo moja draga, ja to dosta puta navodim kao primjer. Svi mi, neko sigurno jest od nas i gospodin i, i zaslužuje da ga, da sa gospodine. Ali ja znam isto tako i ljudi sa sela. Pa on siroma živi negdje gore 15 km, pa on, pošto nema asfalta u selu, on ponese one velike rudarske čizme, u nas se zovu te čizme rudarke. On njih kad krene na pijacu ponese obuče, a cipele u kesu. Kad dođe kod asfalta, skine čizme, obuče cipele. I onda rudarke stavi i neđe grm. I onda cijelo vrijeme kad hoda po sam radi mu neko čipi. E, taj takav kad dođe sa sela i dođe on uđe tamo neđe u opštinu i kaže mu onaj neki sekretar, gospodine šta ste vi trebali? Ovaj je njemu lala, jedna ovdje, jedna ovdje. Ja, gospodin! On je lebdi. I njega neko zove gospodin. Njemu dramu, sad i on gospodin. Šta se... A nije, zna da... A šta je pojenta? Pojenta je svak voli da ga malo bebkaš. Svak voli da ga fino oslovljavaš. Kaže, jedne prilike priča jedan šeh Mohamed Hasan, gledali ste vjerovatno i njegove videoklipove, Kaže, jedan čovjek krenuo u džamiju, uči jezan i sad čovjek stoji i neće on u džamiju. Kaže, ovaj sad neki ono, ovog našeg tipa kalibra. Kaže, ja imam, Kaže, hajde u džamiju. Kaže njemu šejih, ovo mi je sve što se ponaša nekulturno. Pa kaže, znaš ti da u našoj vjeri nije obaveza magarcima klanjati. Pa sveš magarce da ide u džamiju čovječe. Kaže, nije obaveza u vjeri našoj, čak i čovjek kad nije razuman ne, ne mora klanjati čovječe. Pa bil ti da si tu, da ti se izgleda neko da ti dođe magarac. Ne voli to niko čoveče. Ako možeš sa njim... Pogledajte Božijeg poslanika, ja sam to navodio primjer, ćemo ga dosta puta, ali nema veze da ga i večeras spominimo. Kad mu dolazi onaj poznati mušrik Ebu Walid, Ukva ibn Arabija. Pazite, Allah mi, taj se događaj samo može shvatiti da se zaista postaviš u poziciju Božijeg poslanika, drugačije ga ne možeš shvatiti. Dolazi oko ibn Rabija, on je izaslanik Kurešija i kaže Božijem poslaniku, pazite ova četiri pitanja. Tebi bilo ko da danas postavi to pitanje, za svako bi bio nakautiran. A za ono zadnje, završio bi u bolnici. Kaže on njemu, slušaj, ja sam došao s tobom na pregovore. Šta je? Kaže, to što ti sad pozio, što ta neka nova vjera, ko što i islam, izvorni danas zovu novom vjerom i sektom, kaže, ako ti to radiš zbog para, doćemo ti pare, bit ćeš najbogatiji. Znaš ti komšu, nekog zoveš, aj komšo, klanjat, kaže, jel ti to pozivaš zato što si plaćenik? Moraš parmak prvi i odmah u glavu. Boži poslanik šuti. Kaže, ako ti to radiš zbog žena, da ćemo ti najljepšu ženu u Pogledaj. Udarati na čast. Ti to kao radiš tu misiju neku zbog žena. Kaže, ako radiš to zbog ugleda, ništa se u Meki bez tebe riješiti neće. Ti ćeš uvijek morat potpisivati. I kaže četvrta stvar, pazi, ako si kaj bolestan, ono, u današnjem, ako si poludio, voćemo te doktoru, kaže, tražimo ti li si ti dođeš, komška je komšo, što u džamiju, što kaže, si lud, aj si ja. Ko je lud? Od vam ja pogledam ko je lud. Tako mi reagujemo, ili tako, svi mi tako. A pogledaj poslanika. Kaže, evo kad farate ja bel valid. Evo velide, pazi. Najljepša konja kojim ga mogu za... Evo velide. Jesi kaj završio? Už jesam. E, gdje su i mene sluša? Mi bez vrijeđa, bez ičeva. Pogledaj potvori, pogledaj, pogledaj riječi. je završio, kaže. Jesam. E desa sašla ti mene? Pa mu je citirao, aj ti fusilet. Kad je došlo da padaju gromovi, da ubijaju, kaže stop, stop, nemoj više, ode ja kući. Ali, pojenta je, pogledaj edeba, pogledaj ahlaka, prema komi? Čovjeku koji je možda došao od kipova pa došao od tebi. Čini širk, najveći grijeh zemaljskoj kugli. Ali lijep edeb, lijepo ponašanje. I te naše žene, ljudi, moj da neko misli da ti naše žene ne voli persiranje, da ti naše žene ne voli lijepa imena. Voli Allah mi. Pokušaj kad dođeš kući. Pokušaj ženu zvati lijepim imenom, nježnim, tepajući i pokušaj je govoriti ona ružna imena. Slušao si i opet neki možda ta predavanja. Kaže sestra, ja kad sam se tek udala, muž Bogam kad iz početka, kad je me, kaže imenima sitnih životinjica, te te mačice moja, te ptičice moja, golubice moja. Kaže kako je vrijeme odlazilo, životinje su rasle, pa sam ja postala i krava, i koza, i deva, a i muž je porastu. Nakon što je bio macan, nakon što je bio golubčić, i on posta slončić, končić. Koliko švolit konja, koliko slona, kako ćeš volit kravu, kako ćeš volit kozu. Ja ne bi mogao volit takvu osobu. Kad se reći ženi kozo, kravo, stoko, konju kaže jedan, kako si zaboravio bonit pampes. I tako. Nema tu ljubavi. Ali kaži joj, macane, cisane, golubčiću, vrapčiću, ona će ti letat kod, tebe ko vrapčić. Svak to voli. Vidio su ono malo prije gospodine. Voli svak gospodine čoveče. Svak to voli. Nema veze, reci joj, gospođo. I tako, znači, to su jednostavno, je ovo teško? A jes, nama teško, nama je teško čovječe da možemo stavili bi krese da ne trebamo nikad. Nama je sve teško, ali to su jednostavne stvari, to nije nikakva filozofija. Također, veoma bitna stvar, supružnici treba da istražuju dobre i loše osobine jedni kod drugi s ciljem da bi je činili i loše ostavljali. Vjerujte, ovo govorim iz ličnog iskustva. Ljubav je stvar koja se može postići nakon što je nema. Ali isto tako, ljubav može nestati nakon što je ima. Ovo morate zapamtiti. Ma kaže, voli me žena, volaj me kad smo se uzeli sad, nakon 10 godina, nemam pojma da li ne voli, nisam i pitao. Nema pojma. Ljubav može biti, a može nestati. Možeš jednim svojim gestom, Allah, vi znate dijete kada je malo, doneseš mu neku hapicu, neku čorbicu, tada je proba i ne jede više dok je živ životom, mrzi je. Samo jednom proba. Tako tvoja žena može od tebe dobiti jedan gest samo, da te zamrzi Allahom zbog toga se jednom dobro natrukaš bijelog luka i da dva put hukneš u ženu, završena stvar. Da ne govorimo, ako dnevno tri kutije drine trošiš, pa kad hukneš u ženu, je to gotovo. Ona, u anesteze. kad je tjedna operacija, sam zovnu tebe hodi u uklju. Vozi, periš i šest dana, ništa joj čoveče. Znači, to je samo jedna stvar. Gdje čovjek može jednim gestom izazvati mržnju. Mušku se može tako isto na ženu zgaditi nehigijenična ili ovo ili ono ili ovako ili onako. Jednim gestom. A jednim gestom možeš dobiti ljubav. Zato moj savjet je svima kad, ima, se ljudi žene, i pogotovo to je najljepši na početku, reci svojoj supruzi šta ne voliš u životu. Ženo, ne volim 1, 2, 3, 4, 5. Nemoj mi to, molim te, činiti. Zbog toga te mogu zamrziti. Volim 1, 2, 3, 4, 5. To čini i to, to volim. <clears throat> Isto tako, šta ti voliš? 1, dva, tri, četiri, pet Ne volim jedan, dva, tri, četiri, 5. To je dobra stvar, kaži mi na vrijeme, da ne, jer ima nekada osoba koje su potištene, stidne, i ti radiš njoj nešto što ona ne voli, stidio reći. Ali ona ne osjeća da to ostavlja traga na srcu. Srce crni, srce, tijelo ti to ili ne, ali crni, gubi se ljubav. Reći mi na početku šta ne voliš, ja to neću činiti. I to je ono što smo rekli na početku, moraš biti spreman na kompromis. Ona kaže, ja to ne volim, a ti to voliš. Tebi je lakše da ne uradiš ono što voliš nego da nju primoliš da ona uradi ono što ne voli. Ostavi si svog nekog čita. Ali što? Nije nekad lako ostaviti čip. Ali zbog većih cije, hoćeš da budeš sretan. Pogledajte, milioneri ljudi traže sreću. I ne može je naći. Obisi se, milionir čovjek obisio se. Znači sreća je nešto skupo na kraju krajeva. Jest blizu, jest lahko, ali je skupo u smislu da ga mnogi ljudi ne znaju naći. Zato moraš nešto ostaviti od svojih čefova da bi postigao veće rezultate. Također, interesantna stvar, braću moja draga, čuvanje bračnih tajni, intima. I to jača bračni veze. Kakva su, kakva je bračna veza, kakva je sreća onih supružnika, čovjek dođe i sjedi u društvu i kaže ja tako sa svojom ženom, ja ovako sa svojom ženom, ja onako sa svojom ženom. Sutra kolega vidi tvoju ženu, on sam konta sad kako si ti ozgor, kako si ozdol, jesi li otud, jesi li Ne može tako. Postoje neke stvari koje ne doliče, šerijetski zabra se govori. I to jača bračnu vezu kad ti ženi pokažeš da ona vrijedi kod tebe. Ti čuvaš nju i onog momenta kada ona ne zna gdje si ti u svome društvu. Dođe do žene kaže tvoj se fali, vi onako, volko puta, nolko puta, onako, ozgor, ozdol, tamo, vamo. Pa ka priča, on kaj sva čaša bruji o tome. Da ti voliš ovako, on voli onako. Ne može to. To, braću moja draga, radi razdor u braku. Imali smo ovdje nekoliko posebnih savjeta za žensku populaciju, ali evo, onaj, sve ćemo to morati preskočiti. I evo, završit ćemo sa tri kraća savjeta. Onaj, <clears throat> također, ovo su bile, možemo i nazvati slobodno savjeti koji su se odnosili na mušku i na žensku. Ovo su tri savjeta samo eksplicitno za muškarce. Prva stvar, braćo moja draga, čovjek na putu sreći mora biti spreman ponekad da pomogne ženi u stvarima koje su njene obaveza, samo njena, kao kućni poslov. Ne uvijek. Ali da bi bračni brod išao, vjerujte, ne može drugačije. Žena bolesna, šta ti sad treba reći? Nema ženo, ustaj, moraš prati. Pa ne mogu stajat, pa curi, pa kapa, pa bolesna, pa persuđe. Ne može, nema tu sreće, pa ne vrijedim ja, kaže, kod njega čovječe gledaj ko roba me goni. Kad ti kažeš bolesna, lezi, ja ću danas primiti, ja ću ispeći ono jajka kako ga ja znam ispeći, ja ću napraviti makarone kako i ja znam napraviti, danas ćemo se pripati, kupću ću gotovu hranu. Moja žena kad se razboli, ja odmah kažem djeci, djeco, danas svi jedemo iz istog tanjira i samo jedan tanjir prljamo. Pojedemo čorbu, dobro obližemo, naspijemo u to pekmez. Poližemo pekmez, stavimo u to kolače, pojedemo kolače, ja operim jedan tanjir i završim stvar. Kad žena servira, da njega bude volko, šta mene briga, nek se svak snalazi. I ja se snalazim da mi manje prati. Znači, snađi se nekako, donesi ne plastični se ne peru, baci u smeće. Nađi izlaz. Ali bitno je da pomogneš. Boži poslanik je pomagao, a bio je bolji od tebe puta i od mene. A Iša kaže, radi Allah talan, Boži poslanik je bio običan insan. Muzeo je ovce. Pomagao, kaže, u kućanskim poslovima. Pa čak u rivajet nekim ušivao odjeću. Kad bi, uz, kad izučio on bi odšao u džamiju. Poslanik pomagao, pa on je bio predsjednik države čovječe pa pomagao. Šta si ti, šta sam ja, niko, ništa. Ako njemu nije bilo ispoženja, to njemu nije bilo papučarstvo, pa nije ni meni Allaha mi uzvišen, to je meni sunne čoveče. Nemoj da te, nemoj da ostavljaš puteve sreće zbog interesa komšija. Ako budeš ganju interes komšija, neš nikad bi sretan. Pusti bolan papučar, ja sam papučar, ali ja živim sretno čoveče. Ti nisi papučar, ali bi se obisio svake minute. Eto ti zato, budi, nemoj biti, budi mrga neki, nisi papučar, ali zato ja znam kako živiš. Ja ću biti papučar pod njim tvojim nekim, ako bi mogli nazvat onaj terminima papučar, za mene to nije papučarstvo, to je insanstvo. Da ženu koja čitav život te pomaže onog momenta kad se razvoli da joj pomogneš, što ti fali? Nema smetnje, Allah. pomagao onaj koji je bio bolji od tebe. Druga stvar, braću moja draga, da čovjek pazi na zdravlje svoje supruge u kojem kontekstu. Mi smo muškarci i u velikom broju slučajeva mi neke stvari ne možemo shvatiti. Aj ženo, ti je uvijek bolesna. Uvijek od doktora dovidi mene. Tri godine ja nikad nisam doktor ošao. Ne možemo tako vraćati. To je žensko. Boga stvorio da je jednostavno da je slabiji od insana. Muško je takvo. Čvršći, tvrđi, more kopat, more orat, more smrzavat se. Žensko ne mere jednom obučemo čarape odmah curi, kapa, gore, dole, temperatura, skače, prokohalo, sve, živo. Ne može. Kaže žena, hoćemo će ovo doktor, eh, kaže ženo, sad se kupi sjeno, pa do kotavu riješimo, pa do tikvu, pa do kripu, e onda kad udari snijeg, tada bi trebalo voziti, ali pošto tada ne mogu auta ići, nešto tada, čekat ćeš proljeća, kad dođe proljeće, tada se sije i tako umri sa bolesti. Ne može tako. Tu je insan koji ima potrebu. Treba da ode, ti si šef kuće i treba da to organiziraš. Jer na taj način daješ njoj do znanja da ona nešto kod tebe znači. Kaže, ja ga zvali doktoru, nije me ti odvuć doktoru, ma vjerovatno čeka da umrem, da se oženi ponovo, gore do nezi, dođe sto šeitana, onda konta ona, hoće, onda se mene riješi, e nećeš, sad ću ja tebi staviti mišije gotrova, sad ću ja tebe riješiti, pa da ja penziju kupim i tako. Sve to ima jedan za jedan. Znači, njoj okonje šeitana kamion ima, nemoj dozvoljavati šeitanu da joj priđe na taj način. Ono u granicama mogućnost ženo bolesna, hajde, bismila, da odimo, da pogledamo šta je, možda je nešto ozbiljno i završena stvar. I zadnja stvar, stvar, time ćemo ako Bog da i završiti, ispoljavanje ljubomori, braćo moja draga, opet u granicama šerijeta, onaj, nažalost, živim u nekim čudnim vremenima, teškim vremenima, evo moram biti onako malo otvoren, evo onaj, iako je mnogo nekih drugih stvari, ali stvar je moguće. Ja ili sam ja stvarno dobar musliman, ili sam ja izvitoperin, ili ja neke stvari ne kontam, ali ja ne mogu sada čovjek sjediti sa svojom ženom i gleda seriju, gleda pornić. On gleda u što? On pa neće gledati u štokove u kući tamo. Gleda u žene čovječe. U što ona gleda? će ona gledati u auta, gleda ona u muškarce. I e onda on šta? Pa je, on vidi tamo one nacrtalo i našminkalo je fina, uska, tanka, visoka. I e, aj ženo, kakva si ta vreća, vidi je čoveče. Kaže ona njemu, vidi kakav si ti čoveče, pogledajte. Ko je od ti vidi momaka, sređeni, fini. On mašta o njima, ona o njima. ima tu braka, če je tu ljubomara? Nema ljubomore čoveče. Ja ne mogu sva taj iman kakav je. Gleda čovjek sa ženom serije, gleda filmove čoveče. Ja lično, kaj mene, kad bi žena vidjela da gledam ženu, mene bi žena udavila. A ja kad vidim ženu da gledam muška, ja bi nju udavio. Pa kome sam se ja ženio? Čiji sam ja, čiji si ti? Šta ti? Boži poslanik, jer odosten hadis, kaže Aisha, ja kad bi pila vodu, Božji poslanik uzmenu u posudu, okreni kuda sam ja pila i stavi svoja usta na isto mjesto odakle ja pijem čovječ. Gledaj ljubomori. Ne da da neko svoja usta stavi na posudu gdje je njegova žena pila čovječ. Pogledaj nas. Buliš sa ženom u sire, bulji tvoj vako onako. Če je tu ljubomora? Šta je tu? Ali kad si ti ljubomoran i boli nju, kako će te ona volit? Gleda u drugi, ona zna prva obuka kada ćeš ti nju pronevjer, ti njoj izi prva da Bog zna šta će uraditi. Ali kad ti lupiš šakom kaj ženo, kad bi vidio da neko gledaš davčite. Ali isto tako ako vidiš da neko gleda davme. ona zna, pa ja vrijedim kod ovog čovjeka. A on mene voli čovjek, pa idem ja njega voliti kako će me voli, gleda on plavuše crne, tamo, vamo, niske, visoke, ta. Nemam ja kod njega nikakve vrijednosti čovječe. I to, mi nismo svjesni toga. Ali znači, ispravno, ispravno, s druge strane kažem da mi dosta puta odemo u neke krajnosti. Pa muškarac ljubomora na ženu. Ženo, ne smiješ izaći, pa nikad da ona imaš samo za od... Ne, sve pokrit. Dobro, u redu, Ženu zatvori u kuću, pa hajmo ovdje na kafu, pa konobarica, pa ovdje, pa onde pa sa prijateljicom, pa sa komšinicom, pa sa rodicom, pa, pa je dava, pa misionarstvo, pa hoće i žena misionariti nekoga. Ne, ne, ne, ne, ženo, ja sam ljubomoran. Kako su to parametri? Nema to u šarijatu tako, ljudi. Ja ću svoju ženu sakrit, ne smije mi niko vidjeti, to je fino, u redu je to, ali budi i ti pošten čoveče. Znači, braću moja draga, onaj čovjek treba maksimalno se trudi u svemu tome da bude pravedan. Tu je nešto što sam ja želio da kažem, onaj opširna je tema i onaj zaista moglo bi se mnogo toga još kazati u svemu tome. Onaj, jedna isto interesantna stvar koju nisam spomenuo, a mislim da je interesantna i, i potrebna u svakodnevnom života, to je čovjek ako želi da postigne bračnu sreću, ne treba da bude zlopamtilo. Znate kako je brašni drugovi nekad. Fino krenu vode kako treba teći i nešto se napravi, a onda... A znaš kad si prije 8 godina, znaš kad si prije 15 godina, zna... Pa pokaju se, niže više... A znaš ono a znaš onu, neću to više nikada lalt. Pa nema, sam, insan griješi. Ali <clears throat> zvati da, da čovjek može pogriješiti hajde reknimo halal i te da to zaboraviš. I to je nama jedan velik problem. A znaš ti kad si ti neka kad si se rodila to uradila. Pa šta sam mogu u uradio, uradio, Bog prima ubu pokajanje, zar, zar mi jedni drugima da ne halalimo. Znači čovjek isto tako ako želi da postigne bračnu sreću, treba u datom momentu da bude fleksibilan, da neke stvari malo zaboravi u smislu kako bi samo bračna lađa plovila ako Bog da u ispravnom pravcu. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da vas nagradi za vašu pažnju. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učestvuju u teškim vremenima. Molim ga subhanahu wa ta'ala da nam bude milosti na sudnjem danu i na kraju subhanak Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wa Ja bih ovo samo kazao onaj na kraju nakon što smo završili druženje, vjerujte onaj